Lefa Analgit presenta si del sud o del nord. Estem d'acord, estem d'acord. año 1 después del fin de la crisis mundial del nuevo milenio. Las personas viven como ratas, las ratas viven como Dios, y Dios vive en un paraíso fiscal ajeno a todo y a todos. Un nuevo orden económico ha surgido de las cenizas del capitalismo salvaje. Se ha descubierto lo absurdo que fue confiar en la libertad del mercado y sus caprichosas leyes. Y Lenin celebra, en el Marx allá y Mao menos, que si bien el socialismo real fue una reunión de amigos con poca cerveza y demasiadas palomitas saladas, el melón del capitalismo, una vez abierto, no salió mucho mejor. Lo cierto es que el mundo después de la crisis ha quedado crítico, enfermito, che, que diría Mafalda. Guerras, hambre, miseria y una extraña e incómoda sensación compartida, a partes iguales por humanos, ratas y chimpancés, de que la vida, si alguna vez lo tuvo, había perdido todo su sentido y, que era preferible hacer un examen de latín que durase séculos seculorum a vivir en la tierra 80 años de mierda. Amén. that e alcosì Pensano ieri al matí tan solia E fa analita molt bona tarda, sóc Joan Pere Lefa, això és l'EFA en el llit, Són... passen 6 minuts de les 5 de la tarda, això és Radio RSK, al 99.7 FM, Miranda, que se'ns escolti a Nou Barri Sud. Bona tarda a tothom, avui és un dia molt especial, eh, és diumenge, és festa, és festiu. Què té d'especial? Després en parlarem. Um... Bona tarda, Pitu. Bona tarda. A veure, que no se t'escolta. Hola, bona tarda. Ara sí, molt bona tarda. Molt bona tarda, hola, bona tarda. Avui el Pitu substitueix... Substitueix no, perquè són persones diferents, però ocupa el lloc que setmanalment ocupa el Becari. Eh, el Becari avui no ha pogut venir. Eh, em sembla que el va trucar Steven Spielberg i Francis Ford Coppola per parlar d'una producció que volen portar a terme aquí a Nou Barris i, i bé, eh, el Becari té molt bon, molt bon cartell des de que treballa a Ràdio RSK i, i bé, es van posar en contacte i llavors ara em sembla que està a, a Los Angeles, no? Pitu, Los Angeles és? A Los Angeles, Califòrnia. Califòrnia, sí, és eh, Los Angeles, Califòrnia, Estats Unidos d'Amèrica. Amèrica. Sí. Exacto. Bé, doncs avui no tindrem cinema en el llit, no tenim res preparat perquè ahir va ser una nit molt llarga, molt intensa, eh, vam cridar molt, jo estava una mica amoïnat perquè dic, em quedaré sense veu i si em quedo sense veu com podré fer un programa de ràdio? Com? No hagués passat res, Lefa. Com que no hagués passat res? No, tens la veu en el programa. Tinc la veu en el programa, tens raó i tinc esperit i, i, i, i, i tu també, fins i tot, Pitu. És que em referia que la veu sóc jo. Ah, tu ets la veu. Home, clar. D'acord, estupendo. Doncs el que sí que tindrem serà la secció drogues en, a, drogues en el llit. Efectivament, tindrem la secció drogues en el llit. Eh, també tindrem l'editorial, que ara vindrà ara després, d'una petita pausa amb, amb una cançoneta, i improvisarem. Mirarem de fer un rondo gran, tocar el primer toc, i, i fer un programa de ràdio total, el, la ràdio total. Mirarem de fer-la avui improvisant perquè, com us dic, eh, jo normalment em dedico a fer l'editorial els, els diumenges al matí, però avui no he tingut diumenge al matí, avui mm, només a aixecar-me he fet un cafè amb llet, un cigarro, eh, un tirito de coca i vinga cap a la ràdio allà enxufadíssim. Vull dir, improvisarem, improvisarem. Pugem un moment la cançó, aquesta que sona de fons. Això és l'EFAN al llit, el 99.7 FM, Ràdio RSK. Recordeu, tenim nou, nova pàgina web, és radioRSK.wordpress.com. Allà estareu informats de tota una sèrie de notícies i de tot el que es pot fer a Ràdio RSK i el que farem en el futur. Uh, posem una cançoneta, tornem i comencem a prendre-li foc a la ràdio. la a los hombres que no sueñan, el que huye con el corazón roto encontrará por la esquina al increíble cocodrilo quieto bajo la tierna protesta de los astros. No me el cielo. de Lefa en el DIT. Pensemos en. <laughs> <laughs> en, asuntos, muy, muy profundos y vitales. Vaya paja mental, vaya chorro de lefa. cosas muy muy serias. La, ah, perdón. <laughs> La editorial adolescente de Le Fanelgir. la editorial del EFA en el els darrers dies, la ciutat, en aquest cas Barcelona, s'està veient sotmesa a la ja clàssica tortura primaveral. El bon temps i les hormones revolucionades fan dels ciutadans unes titelles en mans del sexe salvatge i depravat, com si tothom es convertís en Silvio Berlusconi. Però avui no parlarem d'això, aprofitaré els micròfons de l'EFAN al llit, a Ràdio RSK, per realitzar una crida a totes les persones compromeses amb el seu temps, a aquelles dones i aquells homes que no desitgen quedar atrapats a l'oblit de la història. I no parlo de la història enciclopèdica, sinó de la història quotidiana, del dia a dia, del barri. En el proper mes i mig són moltes les cites a les que les veïnes i els veïns de Nou Barris estem convocats a participar. La cultura va de festa, el 30 aniversari de les festes de la prosperitat, les festes del Turó Rock, els actes de la trobada alternativa de Nou Barris i molts altres actes que em deixo sense dir, però no per res, ni per rancor, ni per res, sinó perquè no me'ls conec. En aquestes cites hi ha dues maneres de participar. Com a ciutadà buit que rep i no dona res a canvi, i com a ciutadans de ple dret, crítics i amb criteri, amb ganes de dir la seva i participar activament, i no merament com a convidats de pedra. Vosaltres trieu. Això no és el Parlament Europeu, aquí la vostra decisió és l'única que, que compta. En tot cas, per aquella minoria que s'escapa i rebutja el conformisme de la massa compacta, eh, us vull fer arribar un missatge important. Si voleu participar, feu-lo col·lectivament. Si participeu col·lectivament, organitzeu-vos. Només així la vostra veu s'escoltarà alta i clara. No tingueu por de dir allò que penseu, no deixeu que els ortodoxos us crucifiquin, no deixeu que els criminals de la Santa Inquisició s'enduguin les vostres idees cap a la foguera i molt més deixeu que els puristes de la veritat única logies monolítiques. Lluiteu i resistiu. La postmodernitat està de la vostra banda. Sigueu capaços de moure-us. No rebutgeu la certesa dels errors. Tingueu ben clar que la perfecció és paràlisis. I per cert, si voleu participar d'un col·lectiu sense complexos, jove i vital, ingenu i ple d'entusiasme. Si teniu coses a dir, no dubteu a posar-se en contacte amb Ràdio RSK a radiorsk.gmail.com Us esperem amb els braços ben oberts. miente. Miente lo más miserablemente que puedas. Miente todo lo que se te ocurra con tal de servir a la causa. Falten 7 minuts per dos quarts de 6. Avui el programa l'estem mantenint a flote entre en Pitu, el senyor Pitu i el que us parla, el senyor Lefa. Eh, no serà gens fàcil perquè no ens ho hem preparat gaire, és lleig dir-ho, però és així. En tot cas, ara, mentre Aquí assegut a Ràdio Ressacà, veient per la finestra el cel blau i com brilla el sol i els arbres que es mouen lleugerament amb el pas del vent i, i, i aquesta sensació d'escalfor de, que comença a cobrir aquesta part de la Terra, aquest hemisferi, eh, estava pensant, que curiós, que curiós que estiguem aquí fent ràdio és molt, molt curiós. Gairebé sembla una cosa de bogeria, és com si fóssim nens petits que es juguen a polis i a lladres. Però no, no, no, venim aquí a fer ràdio. No em puc estar de parlar de la raó per la qual avui avui el programa, a banda que no hagi pogut venir el Becari, no em puc estar d'explicar de, la raó per la qual avui el programa està sent una mica esbojarrat i el que queda, i el que queda per endavant. Ahir l'equip de, de, de Barcelona, el Futbol Club Barcelona, va regalar eh, una sensació irrepetible, històrica, gloriosa, meravellosa, a la gent que segueix eh, els seus colors, el blau i el grana, el grana i el blau. Sé que ara mateix estaré decebent a eh, molts oients de l'EFAN al llit que sempre han trobat els diumenges aquí un refugi on, on, on no es parlava de futbol, i, i em sembla que ja puc imaginar sense escoltar-los, ja puc imaginar certs comentaris que s'estaran fent ara a, a les cases d'aquesta gent decebuda amb què jo ara tregui aquest Madrid-Barça que es va jugar ahir. Comentaris del tipus per favor, estan parlant d'un joc en què 22 milionaris en pantaló curt corren darrere d'una pilota. I té ra tenen raó aquesta gent, evidentment tenen raó. Però senyors, hay razones del corazón que la razón no entiende i no es pot fer res més. Um, en realitat, el futbol, eh, el, el Madrid-Barça, el clàssic, no és perquè juguin els millors de la Lliga Espanyola i, i la rivalitat històrica, sinó que hi ha una, una imatge, ara no em sortia la paraula, he dit imatge, però no era la que estava buscant, es nota, no? No, hi ha una, una, un reflex d'un fenomen social molt gran, d'una comunió social molt gran, que no entén ni de classes socials, ni d'idiomes, ni tan sols de si et dius Pitu o et dius Joan Peralefa. Alefa. En definitiva, fa un parell de setmanes o tres, en una de les meves editorials us explicava eh, el cas tan curiós d'un amic meu d'infantesa que havia fet de la seva vida la filosofia del Barça. Eh, això de, de jugar bé, de jugar el primer toc, de participar col·lectivament, d'aprofitar el talent individual al servei de l'equip, no, no, perquè, no perquè el talent individual eh, s'emporti tota la glòria, sinó perquè l'equip cadascú fent la seva feina puguin assolir els èxits. Per acabar la meva reflexió, només dir-vos que fent un paral·lelisme en, en un col·lectiu, en un col·lectiu qualsevol, jo parlaré de Ràdio Ressaca perquè és el que més conec i tot i així no el conec gaire, eh, moltes vegades les assemblees es plantegen com lluites, lluites de posicions, personalismes, lluita pel poder. Diuen que tot en aquesta vida es redueix a una lluita per poder, pel poder. I potser és veritat, però a vegades cal enfocar-ho d'una altra manera. Una assemblea a vegades hauria de ser com un equip, un equip que treballa junt per assolir uns objectius col·lectius. I aquest és, aquest és, aquest és el missatge, la, la conclusió que ha de prevaldre per damunt de res. Um, la unió fa la força, és molt ridícul, molt, molt absurd, però qualsevol persona que tingui afició al futbol, si ahir va veure el Madrid-Barça, entendrà perfectament que la unió fa la força i que Pujol, que no ha ficat un gol en sa vida, bueno, sí que havia ficat algun gol, però mai un gol que suposés posar-se per davant del Real Madrid al Santiago Bernabéu. Reflexa com E-, ell és la figura del col·lectiu. No és el millor, però no li cal, perquè la seva força ve d'una altra banda. I això és tot. Una cançó i tornem amb l'Efant al llit. sacar. el para adentro empieza mi exclusiva jurisdicción. Elijo yo aquello que puede o no cruzar esa frontera. Soy un Estado soberano y las líneas de mi piel me resultan mucho más sagradas que los confines políticos de cualquier país. Bé, amb el permís del senyor Lefa, avui, com les dues eh, darreres setmanes ja us havia advertit, parlarem de l'heroïna. Anem fer 5 cèntims la setmana passada. I en aquesta farem una primera part de desmifiti... desmifiti... desmifiti... oh, puc dir alguna cosa? Sí, puc... intenta dir la paraula aquesta. És desmitificar. Gràcies. De res. Desmitificar uns apunts de l'heroïna. Com a conductor del programa em pensava que et podria donar pas jo, encara que sigui dir hola, continuem l'elefant al llit no, i... Estar... No, no, no, no, està bé, està bé, està bé. És la meva secció, tio. Oh, ja, bueno. <laughs> No, ja, bueno. D'acord. Algú, algú et molesta quan fas l'editorial aquesta, aquesta palla mentals? Algú et molesta? No! Oh, oh, oh. oh. D'acord, perdó. Eh, només volia fer un parèntesis, és dir que efectivament ets la veu, eh? O sigui, aquesta entrada, aquesta cunya és fantàstica. Tens un xorro de veu que ens deixes a tots parats, impressionats. Mm, Treu-te el filtre de la boca, que ara continues parlant tu, endavant. Molt bé. Eh, <clears throat> gràcies, senyor Lefa, per donar per donar-me entrada a la meva secció de drogues, drogues en el llit. Doncs bé, com us eh, vinc dient des de fa 3 setmanes... Eh, de què ens parlaràs un... avui? De l'heroïna. Ah, molt bé. Bé, que m'escoltes. Sí, sí, sí. M'encanta. Això que gravem els programes, eh? els pengem a, a internet, a la nostra pàgina. Digues on ho pengem. wordpress.wordpress.com A veure, fem un altre cop així. Vale. Un, dos, tres. L'efanallit.wordpress.com molt bé. Doncs I de què ens parlaràs avui? Avui, <coughs> Déu meu, hem entrat en un bucle. Parlarem de l'heroïna. Parlarem de l'heroïna. Sí, mm, Superwoman, potser Catwoman... De quina, sub... de quina heroïna parlarem? M'agrada que fallis a, eh, a, aquesta brometa, perquè clar, quan em posava a internet buscant informacions, eh, dades... Sí, sí, continua, continua, digues doncs em sortien uh, heroïnes però noms de Joana d'Arc i coses d'aquestes. Dius, hòstia, Joana d'Arc. Joana d'Arc, per exemple, dius, hòstia, hòstia. Ja, és igual. Bueno, mentre s'encena el cigarro, sí. aquest home, endavant, endavant, ara, ara ja et sents fent em ràdio, eh? Ara, sí, ara, ja et sents, la meva droga. ara ja et sents fent ràdio, aquí ah, amb el, amb el cigarret a la mà. Ara aquesta nit... de ser les 12 de la nit, que fos un... Eh? Estaria molt bé. Home, el cubata ja el tens els cubates i els portes. els cubates i els portes. Day nit. Doncs, doncs... Doncs bé, eh, Déu meu, endavant, <laughs> comença la secció. Torna'm a fer la pregunta. Eh, hola, continuem a la bodegueta, aquí a Ràdio RSK, 99.7 FM, i endavant, Pitu, explica'ns què portes avui. avui de, què, parlarem... de què ens parlaràs avui? Gràcies. Avui parlarem de l'heroïna. Doncs bé, <clears throat> per anar al gra ja, eh, després d'aquest minut eh, i escaig, eh, gairebé 5 minuts de divagar, eh? parlarem de l'heroïna, heroïna que va ser descoberta al segle XIX, segle XIX, però a principis del XIX, eh? va ser això, això va ser mm, per un procés químic <clears throat> de la morfina, és que és un procés químic que jo la veritat, per molt que me'ls miri els processos químics aquests que fan, jo és que no els entenc gaire no els entenc gaire, ho sento. No, no, tinc, no tinc aquests coneixements per explicar-ho, per tant, doncs, no. mireu vosaltres a casa i ja està. Jo crec que l'objectiu no és que ens il·lustris com aconseguir heroïna a casa, jo consiga heroïna en casa en 5 fàcils passos. No, no és aquest l'objectiu. Ni Potser l'objectiu, i segurament això ja ho saps, que ets tu qui has preparat la, la secció, és explicar-nos a tots el procés de, de, de l'heroïna en, en el paper de la societat, com ha anat canviant, no? com comença i, i fins al punt que estem ara. Bé, per aquest primer capítol de l'heroïna, no. Era... D'acord, m'he tirat a la piscina. Fiu, sí, que I m'has arrastrat a mi, però bé. doncs de què ens parlaràs en relació a l'heroïna, què ens diràs? Doncs els seus orígens, eh? una miqueta mm, com va sorgir, això va ser descoberta en els laboratoris de la Bayer, en una... quan tenia una petita mm, una petita fàbrica de tints experimentava molt, suposo, amb productes químics. I bé, ja havien sigut famosos per, per l'aspirina, eh, tothom coneix l'aspirina Bayer, i a partir d'aquí, doncs, amb l'heroïna la seva popularitat va augmentar molt més, perquè substituïa a la morfina i a la codeïna, era com un pas més endavant. Eh, també ve dels opiacis, sintètics, per dir-ho d'una manera, perquè són produïts a, a laboratoris. <coughs> Tinc un moc. I... Que desagradable, sí, per favor. Que desagradable. I bé, l'heroïna quan es va treure a la, a la venda, a les botigues, aquí a Espanya, per exemple, va arribar en forma d'un xarop que la propaganda hi sortia una mare i un fill i la, la, el medicament el que feia era intentar promoure doncs, que les mares donguessin heroïna als nens està molt bé els, els, era com, com, si els, com un ginseng, era venut com un ginseng no? per reactivar el nen no? I, hòstia, ens, per, en, en, 200 anys, en 200 anys ara ens, eh, el que volen que donin els fills és bifidus activo d'això de, de, si ara es mira més l'aparat digestiu, eh? ja abans era més que el nen sortit corrent i no donies molt per cul. Eh? Sí. I per allà. Sí, Ves sí. a jugar a la piloteta, anda. Anda, corre, xato. Bueno, a veure, anem per sí, feina, va, puto. Vinga, doncs el prospecte de l'heroïna en aquella època doncs es venia principalment per quatre punts. No? Al principi s'anunciava com que, al contrari que la, que la morfina, que les tenia que fer competència a la morfina per apartar-la del mercat i ocupar l'espai a través de, de l'heroïna, aquesta nova substància produïa un augment de l'activitat un segon punt era que adorm tot sentiment de, de temor, per tant provocava eufòria, i que en dosis mínimes eh, feia desaparèixer tot tipus de tos, fins i tot els malalts de tuberculosis i finalment doncs, eh, servia doncs, per apartar els morfinòmens de, de, la, de, de la seva addicció a la morfina, però donant una addicció a l'heroïna. Em sembla molt bé això. Això és un, cosa que tenim que estudiar. Això és molt, molt propi de les coses ben pensades, perquè la feina ben feta mm, té futur, té futur. Té futur, sobretot si hi ha clarons pel mig. Perquè dius, mm, morfina, no, heroïna, Heroína, exacte. Dios, vale, guay. Ya no compris morfina, la compra Maruina, que es lo nuevo que tengo. <laughs> claro. me lo quitan de las mano. Don fins al final dels anys 30 l'heroïna es creia superior a la morfina. ¿Cómo superior? Superior a... La gente que has preguntado com ara es pregunta, si luchara Jesucristo contra Superman, ¿qué crees que ganaría? Que has preguntado yo a la gente? deia, hostia, yo voy de morfina, Eso ah, no es nada, la heroína es superior... superior, nada no, això... Colgao, creu un colgado. No, sobretot perquè era més, més eufòrica la, la quantitat de... O sigui, com a droga activa <clears throat> era molt millor l'heroïna uh mhm. -huh. que, la, que la morfina. La morfina era més eh, com un... Eh, com un em van parlar, em, em vas parlar, de, de la morfina, que era allò de, de que morfina. si et prenies un xute de morfina que no tinguessis res a fer en les pròximes 24 hores. Efectivament, eh, ja. quedaves més tirat que bueno, com, com l'opi, com l'opi pur. Et quedes més tirat que Iker Casillas ahir contra Messi. Recollint pilotes de dintre la porteria. I, i es riu. Doncs, <laughs> això. jo solo. Eh, doncs bé, sí, <clears throat> realment era... Perdona, efectivament tens un moc, eh? Sí, sí, tinc algú aquí al confirmat, coll. Confirmat, confirmat, atenció, sí, sí, confirmat. I'm higher. Quin doncs fàstic. Era, sí, ho sento. Era més profitós degut al seu baix cost d'obtenció, perquè es feia a través de la... És que ara ve, ara ve la paraula que... Ara ve la paraula, la paraula en qüestió. A veure si em surt. Diacetilmorfina. És a dir, és una evolució química de la morfina. Sí, no sé quin tipus de substància se li deu posar per produir l'heroïna. Diacetilmorfina. Això és l'heroïna? Sí. Ah, carai. El nom d'Arruïna ve perquè provocava aquest eh, efecte d'eufòria, no? Eh, clar, d'heroïcitat, no? O sigui, ve de, de la paraula, suposo que alemana, perquè clar, si va ser en el, a Bayern, que és heroisch. Heroisch. Ahà. Uh -huh. No sé si pronuncia bé, però és igual, heroisch, de... de d'heroic, no? Sembles Rajoy. A veure, torno a dir. Heroix. Heroix. Muchachos, a veure. <laughs> Doncs bé, que mm, va apartar la morfina perquè, clar, era molt més eh, barat obtindre-la, o sigui, és a dir, produir-la, i, i els eh, mm, costos, diguéssim, farmacològics també eren millors. Superava la morfina en tots els seus aspectes. És per això que ràpidament es va començar a comercialitzar i a vendre en farmàcies. Tothom podia comprar heroïna. Estem parlant de 15 anys, de eh, començaments de... Sí, del 19, ja arribant cap als anys 30. Anys 30 del 19? Del segle 19, sí. Clar, perquè estem en el segle... 21. 21. Hola, bon dia. Estem Hola, bon dia. Segle... Déu meu, hem despertat en el segle 21 de repent. No, no, perdona, del segle XX. He menat jo. Va ser descoberta a finals del segle XIX i en els anys 30 del segle XX ja estava totalment comercialitzada fins que bé, a través de la Segona Guerra Mundial i ja pues, cap a la dècada dels 70, com tots molt bé coneixeu, l'heroïna va començar a ser mal vista. Dintre de la comunitat eh, far farmacèutica eh, es va començar a tildar de que, de que no era tan beneficiosa com es parlava, de que era molt addictiva i fins i tot que era mortal. Tots aquests, eh, diguéssim, aquestes etiquetes que li van penjar l'heroïna... No li van fer un favor, ni bona publicitat, ni no, res. No, ja i pel descomptat eren, moltes d'elles eren, eren falses. Posem musiqueta de fons, et sembla? No perquè no sigui interessant el que dius, sinó perquè ara sembla que estiguem sols al món. Aquí Estem sols al món? No, espero que no. En el fons sí. <laughs> bueno, <clears throat> doncs bé. <laughs> sí. Doncs, eh, com ja hem dit això, anem a, anem a desmitificar una mica aquests tres aspectes de, de l'heroïna. Eh? Principal, eh, el primer, hem dit que que era una, una droga eh? molt addictiva. Molt addictiva, no? Aquest Mortal i Mortal, que no era tan beneficiosa. no era tan beneficiosa. Quin no? d'aquests tres començaràs a desmentir? Doncs bé, estudis fets eh, durant aquella època, sobretot en el boom, estem parlant dels anys 30, quan es va començar a comercialitzar, doncs es va experimentar molt amb l'heroïna, no? De fet, eh, es va fer un estudi a uns 150 subjectes totalment sants, se'ls va injectar heroïna i cap d'ells eh, va voler repetir l'experiència perquè la primera, el primer cop que un s'injecta heroïna és molt desagradable. És molt desagradable perquè el, el, la reacció que té el cos és molt, molt negativa. Hi ha vòmits, hi ha nàusees, ja realment eh, et poses malalt, per dir d'una manera, no? Uh mhm. -huh. I ningú que estigués sa realment volia repetir aquella experiència. No van trobar cap, cap benefici, uh -huh. ni cap plaer, ni, ni, ni, ni res positiu. En canvi, a unes altres 150 persones que sí eh, patien algun tipus de, de... no tant de dolor físic sinó psíquic, per exemple, doncs, per exemple que haguessin perdut algun eh, ser estimat o a la seva vida tinguessin una mica de pressió perquè no havien vist eh, frustrats els seus somnis i bueno, gent amb aquest tipus de, de dolor, no? Uh mhm. -huh. dolor a l'ànima, podríem dir. Aquesta gent, en canvi, sí que trobava eh, un efecte de plaer. No? Seria, estaria bé dir placebo? No, no estaria bé. Vale, pues, plaer, eh, obtenien un, un plaer. Fins i tot, en alguns casos, no se'ls injectava heroïna i deien tenir els mateixos eh, símptomes eh, beneficiosos. beneficiosos. Això sí que és placebo. L'efecte placebo és això. Que t'enganyen. Bàsicament. <laughs> doncs bé, això demostra que l'heroïna en si no és addictiva, sinó és la pròpia persona qui la fa qui la, que se la converteix en, en addictiva perquè té una necessitat, té un, trans, un trastorn psíquic i emocional molt fort i té que anar al psiquiatre, tios, no al camell de la cantonada, si us plau. A veure, un moment, un moment, un moment, un moment. Llavors, o sigui, jo sempre he relacionat, i suposo que com jo molta gent, l'heroïna amb aquella gent que està tirada per les cantonades, que estan molt prims, que estan amb la cara tota xupada i que els hi falten les dents i que parlen així com si s'acabessin de despertar i no s'haguessin pres un cafè des de fa mig any i, i, i, i, i que estan bruts i deixats i tal. Eh, quanta, quanta relació hi ha amb l'heroïna, amb aquesta imatge, o hi ha d'altres factors que influeixen? Sí, clar, hi ha d'altres factors com per exemple el, el fet de que la droga que es ven, que s'obté i s'injecta no és pura. Sempre parles d'això, de la puresa de la droga. Sí, què passa? Bé, doncs que no n'hi ha més cap, cap altre més motiu? Home, és, és un 80% de, la, del, diguéssim, del, de la imatge que tenim de droga amb yonquis o droga mm -hmm. i gent realment malalta o, eh, són elements que realment la puresa de la droga eh, eliminaria per complet si tu t'injectessis droga 100% pura tu podries arribar a deixar, a deixar l'addicció podria, o sigui, fins i tot eh, aquesta imatge del, del yonqui que s'acaba de punxar, que està ahí, no seria igual, perquè el ritual de, de la droga seria molt diferent tu igual t'injectaries droga però ho faries a casa teva, en la tranquil·litat, per un moment de relax, un moment teu, eh, personal, eh, propi de tancar-te ja en el teu món. En canvi, la gent aquesta s'injecten al carrer és perquè hi ha una addicció i hi ha uns problemes interns de la persona, hi ha uns trastorns. Llavors podem dir que mm, la imatge que està associada actualment a l'heroïna, que als anys 80 no, no, no van fer un gran favor a la imatge pública de l'heroïna, eh, diguem-ne que està lligada més aviat a un tipus de ritual per prendre la droga que està en certa manera molt condicionat a, a, al mercat negre ah, i que llavors implica tota una sèrie de, de rituals que estan molt allunyats d'això que tu deies, que estic d'acord, és veritat eh, no es viu com una experiència de goig personal o, o com una eina per un dia estressant o coses així, sinó que va més lligat a uns símptomes que estan relacionats a la marginalitat i a partir d'aquí tota la sèrie d'imatge actual que no cal repetir que es té amb l'heroïna. Molt bé, Pitu. Alguna cosa més a afegir? Digue'm. Sí, home, sí. <clears throat> El darrer punt eh, que hem parlat, que era diguéssim la seva utilitat eh, que es posava en entredit eh, finals sobretot de, una de la, dels anys 60, ja a principis dels 70, <clears throat> perquè clar, la guerra del Vietnam va ser molt important també per part de l'heroïna, perquè pensem que totes les tropes destinades a Vietnam eren, la majoria eren heroïnòmens. Eren herois. Herois mans. Herois <laughs> mans. Herois mans, no? Heroi, Perquè eren yanquis. Mans. Exacte. Mans. I quan molts, la gran majoria, per no dir... Sí, podríem utilitzar la xifra del 90% quan van tornar als Estats Units, molts no, no van continuar la seva addicció. D'altres sí. Precisament pel que hem dit abans, no? per la sèrie de trastorns que, que molts d'ells van arrossegar i van portar de, de la guerra del Vietnam, que hauria ser un infern. Doncs bé, com anava dient, l'últim punt que anem a desmitificar una miqueta és eh, la seva... quan van començar a, a dir que l'heroïna realment no era un, un bon fàrmac, no? que no tenia molts beneficis. <clears throat> doncs bé, eh, no és cert, no és cert, perquè ja com la, com la morfina, el seu efecte sedant, l'heroïna eh, no té aquest, eh, aquest efecte sedant com, tan alt com la morfina, però sí que té... Està fumant? Té uns efectors menys depressors, sobretot en el sistema circulatori, en el sistema digestiu i en el sistema nerviós. Està molt indicada pels casos com... Bueno, és que és tornar a dir el mateix però pels casos que la gent doncs, té unes dolències més que anímiques de l'ànima. I en relació a això eh, m'agradaria llegir un, un petit fragment d'un periodista que durant una època de la seva vida va passar per moments molt difícils i es va injectar heroïna. No. Sí, cosa que el va permetre prendre un distanciament dels seus problemes i poder-los analitzar millor per arribar a superar-los i a deixar l'heroïna. És a dir, va utilitzar l'heroïna per superar els seus problemes, no per amagar-los. Això és molt important. Això és el que, diguéssim, arrastra molta gent a acabar amb la imatge que tenim del yonqui, a part de les mescles que li foten estricnina i d'altres merdes a, a la droga, perquè la imatge aquesta de veure el yonqui amb l'agulla clavada i recollir el cos sense vida no és per l'heroïna, perquè l'heroïna el que provoca, o sigui, L'heroïna, si tu tens una sobredosis d'heroïna, el que et provoca és com, com un coma, un coma respiratori. Pots quedar... Eh, pots, pots arribar a morir, sí, però trigues <laughs> més. Això t'anava a dir jo, no o sigui, que no toquin gaire el sistema respiratori, Exacte. que no toquin gaire el sistema respiratori perquè et mors. Però no és una mort eh, sobtada, la mort sobtada per injecció d'heroïna és perquè està molt tallada i molts cops és per l'estricnina, que és un matarrates, com tots coneixeu, i s'utilitza per tallar la droga i poder pues, multiplicar els beneficis per 10 milions de milions de milions eh, en el mercat negre. Escolta'm una cosa. Sí. Eh, només, només un moment, un parèntesis. Sí. Això és una secció, abans quan he dit que això era la bodegueta, era una broma, això és l'EFA en el llit, eh, el 99.7 FM, Eh, estàs fent una secció que és ja... <laughs> O sigui... S'ha allargat? Eh, no, ja va bé, perquè avui hem de cobrir la baixa del Sergi, <laughs> del Sergi per tant, ja va bé. De totes maneres, també hem de fer la trucada a l'enemic del poble, perquè aquest home, si no, se n'anirà al bar a veure el futbol, a prendre's quatre copes de Soberano, i no, no el pillarem a casa. llegeix el fragment, son cuatro líneas Acabas las conclusiones y i, i No, las conclusions no, las deixarem obert la setmana, la semana que ve acabarem ja el tema de la D'acord? Doncs bé. Molt bé, endavant. Segons el jove periodista, <clears throat> lo esencial de la heroína es que uno deja de preocuparse por los asuntos que antes preocupaban, pero el mero hecho de no estar preocupado acaba demostrando que no es preciso estarlo. Por tanto, después de tomar un poco, dejo de hacerme falta y abandoné su uso. Gracias. Molt bé, posa Diego. Diego, a veure, un porque perquè abans he posat Diego y más sortit Miente-me. O posa Miente. Ahora ara saps pasará? que a Diego. Que es como decir... Es Miente. miente. Pues posaré Miente. Que és decir... Es la mateixa. Miente lo más miserablemente que puedas. miente, todo lo que se te ocurra, con tal de servir a la causa. Està molt bé, és Aznar. Està molt bé que sigui Aznar? No, no, en realitat <laughs> no està molt bé. Escolta, posem una cunya, la que vulguis, eh, poses el tema aquest de l'Urrit, que és molt adequat després d'aquesta introducció a l'heroïna. I quan tornem us parlarem d'un nou grup que entrevistarem la setmana vinent, als quals els hi donem la benvinguda a Ràdio RSK. Però això després de la, de la cunya de la cançó. Endavant. No sé què dir En realitat era algo així quan jo no hi és al tan sols hi ha l'he fan allí, l'he fan, l'he The ocean was a Red Sea, but there was no one there to part it in two. There was no fresh salad, cause there's hypers in the cabbage. Staten Island disappeared at noon. And they say the Midwest is in great distress, and NASA blew up the moon. The ozone layer has no ozone anymore, and you're gonna leave me for the guy next door. I'm sick of you. I'm sick of you. They arrested the mayor for an illegal favor, sold the Empire State to Japan. And Oliver North married William C. Corden, gave birth to a little Tehran. And the Ayatollah bought a nuclear warship. If he dies, he wants to go out in style. And there's nothing to eat that don't carry the stink of some human waste dumped in the Nile. Well, one thing is certainly true. No one here knows what to do, and I'm sick of you. I'm sick of you. said there were 400 dead in some small town in Arkansas. Some whacked out trucker drove into a nuclear reactor, killed everybody he saw. Now he's on Morton Downey, and he's glowing and shiny. Doctors say this is a medical advance. They say the bad makes the good, and there's something to be learned in every human experience. Well, I know one thing that really is true. This here's a zoo, and the keeper ain't you, and I'm sick of it. I'm sick of you. They ordained the trumps and then he got the mumps. He died being treated at Mount Sinai. And my best friend Bill died from a poison pill some wired doctor prescribed for stress. My arms and legs are shrunk, the food all has lumps. They discovered some animal no one's ever seen. It was an inside trader eating a rubber tire after running over Rudy Giuliani. They say the president's dead, no one can find his head. He's been missing now for weeks. But no one noticed it. He had seemed so fit. I'm sick of it sick of you. I'm so sick of you. Bye, bye, bye. buenas tardes. Buenas tardes, señor Efa. Que disculpe que hoy le haya llamado más tarde, pero bueno, teníamos cosas entre manos. No pasa nada, no pasa nada. Teníamos el programa en el fuego y no podía llamar. No pasa nada. Em, ¿Usted nos escucha? Antes de que... De que... Uh, sí, sí, sí. Bueno, no, señor Lefa, ¿para que le vaya a mentir? No, no escucho la radio yo. Entonces, ¿cómo sabe de lo que vamos a hablar? Hombre, yo es que me preparo mis cositas. Ah, muy bien. yo, yo, yo mm, Luego redirijo su pregunta hacia lo que a mí me interesa hablar, pero bueno. De acuerdo, pues yo le hago una pregunta y usted la lleva donde quiera. Perfecto. Mire, yo... yo... Lo vamos entendiendo, ¿eh, señor Lefa? Sí, qué remedio, qué remedio. Es un ejercicio impresionante, creo que para los dos. <laughs> Bueno, para mí no tanto. Ya. Yo soy una persona muy extrovertida. Yo me relaciono mucho con la gente que no huele mal, la gente que... Ya, ya, ya, ya, basta, basta, basta. Eh, no, eh, lo que le iba a preguntar es que, bueno, esta semana ha habido una noticia, mm, hay un par de noticias, una anecdótica, empezaremos por ella, que era lo que yo a ver, que quería saber su opinión. Ha habido cierta polémica en Italia y por extensión en el resto de países de la Unión Europea, porque... ¿Me oye? O... Sí, sí, ah, Hola, bien. No, le, comentaba, esto era la introducción, no era la pregunta bien, bien. Ahora va la pregunta. Oh, no, no, sigo con la introducción, que no ha acabado. Eh, Silvio Berlusconi ha propuesto una serie de vedettes, cantantes y strippers para llevar a, al Parlamento Europeo como diputadas. Y su mujer ha protestado diciendo que su marido estaba tu de Tu Tucat vendría a ser tocado dal bulet. No, espere, eh, que está loco. yo, yo entiendo el catalán a usted entiende. ¿Y por qué no nos habla en catalán? Díganos algo en catalán. Por principio. Pero eso no es catalán. Principio. No, no, es catalán eso. Principi. Ah, vale, sí, ya, ya entiendo, ya entiendo. Por principio usted no habla catalán, de acuerdo. Em, vale, bien. qué opinión le merece la decisión de Berlusconi de llevar mujeres que destacan por su belleza pero que igual no han hecho muchos méritos políticos? Bueno, señor Lefa, no sé últimamente que si la semana pasada franceses, esta semana italiano, no sé, ¿qué quiere que le diga? Es que esta gente ya se sabe, no son españoles. <laughs> pues cosas raras, está claro que van a hacer. Lo que no entiendo y lo que más me molesta, me molesta del caso es que la mujer de Berlusconi vaya por ahí quejándose y diciendo cosas. La mujer tiene que estar al lado del marido, tiene que quedarse calladita en casa y tranquilita, cuidando de los niños y no dando por culo, coño que no entiendo cómo deja a Berlusconi que su mujer salga en la prensa, hable y diga cosas. ¿Quién es el presidente, coño? ¿Quién manda? Él. Pues ya está, pues si lo hace será por algo. ¿No? Sus razones tendrá, está claro. Claro que sí, hombre. Y a mí me gustaría, si yo tuviera. Bueno, yo tengo mi empresa y no puedo tener una secretaria. Me gustaría que tuviera tener una secretaria. ¿Por qué no la puede tener? Eh, porque no soy de piedra, señor Lefa no es de piedra. No soy de piedra, señor Lefa. ¿Y qué quiere decir con eso? Bueno, a ver, a buen entendedor, y usted lo es, poca palabra. Mm, bueno, búsquese una. una secretaria que esté casada y que. y que. se dedique a su trabajo. No, señor Lefa. La culpa es suya entonces, ¿no? La culpa es mía, soy muy débil. De acuerdo. Muy débil. De acuerdo. Muy débil, me flagelo cada noche. Se masturba cada no, noche. No, no, no, no, me flagelo. Ah, de castigo por mi pensamiento impuro, que no, últimamente ahora con el sol no puedo salir a la calle. Me pongo malo. Bueno, lo que estaba diciendo de Italia. Italia es un país que por muy avanzado que parezca, va muy, muy atrás. Va muy atrás, eh, todos lo sabemos. Hay una diferencia abismal entre el sur de Italia y el norte de Italia. Entonces creo que la mafia sigue controlando ese territorio hostil de gente sin escrúpulos de gente que todo lo hacen en negro, de gente que mal vive. ¿Lo dice como una crítica o como una alabanza? Es que no sé si está hablando por primera vez en, nuestras conversaciones telefónicas, por primera vez habla con criterio o, le lo estoy entendiendo mal. No, no, criterísimo total. Caray, le veo serio, le veo maduro incluso. Hombre, está cambiando usted. Yo me informaba ¿eh? porque, bueno, yo me he leído mucho los libros de Garibaldi ¿De quién? Garibaldi. Ajá. El gran unificador de pueblo italiano. Ah, de acuerdo, de acuerdo. Garibaldi. Y luego también de Muso. Muso, un gran hombre, Muso. Un poco cambió de chaqueta, pero bueno, hay que conocer al enemigo y él de jovencito conoció el enemigo comunista. Y luego se dio cuenta, se dio cuenta que tenía que, hacer algo grande y lo hizo. El Duce. El Duce. Ajá, de acuerdo. Eh, Berlusconi es como un poco este, este personaje, ¿no? que lo que hace es rodearse de la élite y de gente que, bueno, que transmite una imagen de, de, de, de es que no sé, cómo podría decirlo, poner ahí a mujeres de mal vivir, que van mostrando sus... sus pechos y sus cosas. Caray, le veo muy, muy recatado, muy serio, muy... Yo pensaba que, no sé, que me va a salir por otro lado, le veo... ¿Se encuentra bien? No, me encuentro estupendísimamente. ¿Que ha tenido algún disgusto este fin de semana o algo? Señor Lefano, vamos bien por ahí. Que esté más sensible, ¿no? Eh, ayer para mí no existió. De acuerdo. Vale, ya con eso lo quiero dejar clarito todo. Bueno, ayer era 2 de mayo, eh, se celebraba el 200... por esa parte, claro, que fue un gran día. yo, lo celebré. un aniversario de, los fusilamientos del... Dos... Huele asesinatos del pueblo español por parte del pueblo francés. Ya. Oiga, eh, algo más que añadir a este respecto, porque esta era la, anécdota, esta era el comentario que yo quería saber su opinión en plan anecdótico. En la parte más seria, em, supongo que estará informado de, esta pandemia que empezó en México bueno, no sé si sabes, sí, empezó en México, pero bueno, eh, rápidamente se propagó y, ya hay casos incluso en Asia, si no me equivoco, en China, no sé en qué lugar de China, hay un, 140 personas, entre ellas eh, gente de todo el mundo. A mí me da mucha rabia cuando hay una catástrofe y dicen, han muerto mil personas, entre ellas un español. Dices, hombre, calía, calía. Bueno, hombre, claro, claro que es necesario, porque a nosotros que no nos pilla más de cerca, la muerte es nuestra. De acuerdo. Bien, bueno, pues hay un hotel en el cual hay 140 personas en cuarentena y tal y cual, ¿no? Quiero decir, de repente hay una pandemia em, global y que, en fin, Cataluña, la, parte de, la península ibérica que tiene más afectados eh, es Cataluña. Eh, ¿Usted ¿Cómo ve el tema este de...? no, le parece...? Mi pregunta va con segundas, ¿eh? Pero ¿no le parece un poco sospechoso que cuando todo el mundo estaba aquello con la crisis económica, crisis global, tal y cual, sale algo llamado pandemia para que dejemos de hablar de, los bancos y las ayudas estatales con dinero público y todo esto, y ahora de repente todo el mundo vaya con mascarilla y temiendo que alguien le tosa cerca porque igual le pasa la gripe porcina. ¿Usted qué opina de esto? Pues me gusta, me gusta que me haga esta pregunta. Ah, vale, le gusta la pregunta, digo, hostia. Hombre, no, el tema de la pandemia a mí no me gusta mucho, pero sí que es verdad que solo hay que ver eh, a qué tipo de población le afecta más que a otra. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que hay una predisposición genética de... Pero qué barbaridad está diciendo. a ver, vamos a ver. Estamos hablando de una enfermedad que afecta a lo que al microorganismo interno de cada una persona y hay gente pues más propensa a coger cosas raras que a otro tipo de gente. pero no, o sea, creo que conociéndole como le conozco creo que sé el camino que está llevando, pero mm, especifique. ¿Qué quiere decir? Hable claro, hombre. Usted siempre se ha caracterizado por hablar claro. Sí que es verdad que... Bueno, hablar claro. <laughs> Con, cada uno con sus, con sus rampex que le dan, ¿no? Sus ráfagas, aquello de... Pero bueno, no se coarte, no se coarte. No, no, no. Ni me cuarto ni me corto. Em, yo lo que quiero que vea, señor Lefa, es que es verdad que está intenta es un tema que está tapando la crisis. Lo está tapando para que la gente no empiece a hacer, pues una, una, coño, ¿cómo se dice esto? Es que ahora no me sale la palabra, bueno, es igual, que la gente no se asuste, ¿no? Que no haga una revolución, quería decir. Eh, es que esa palabra me cuesta mucho decirla, sí. igual que re, repu... República. No me sale. República. eso, eso tampoco me sale mucho. Ya, a ver. Bueno, em, <clears throat> pero también hay algo oculto en este tema, y es que se ve que Sarkozy había ido a hablar con el presidente de México porque quería montar ahí unos laboratorios para estudiar precisamente este tipo de enfermedades. Me eh, parece extraño? Me parece extraño que se ponga a hablar así de repente. Está bien. Esto es un compendio, señor Lefa. Hoy, usted no está muy fino, ¿eh? <laughs> <laughs> hoy no, la verdad es que no. hoy, no. está muy fino, lo noto. Primero de todo, lo noto calmado. Y, segundo, que no me está escandalizando tanto como otras veces. Yo no sé. No sé, debe ser lo que usted decía antes, la primavera, el sol y todo esto que nos tiene a todos. Un poco así. Eh, con el paso cambiado. Exacto. Exacto, aunque yo para atrás no voy a andar, ya se lo digo, señor Lefa. Entonces, yo veo ahí una manipulación total de la pandemia esta. Estamos hablando de una enfermedad que tiene mucho número de haber salido de un laboratorio. Caray, oiga, estaba pensando, ahora que usted saca esta sospecha, que por otra parte, mm, mm, eh, eh, sin que sirva de precedente, voy a decir que yo también la había pensado. <laughs> Pero me pilla un poco. Mío, estamos en el mismo pensamiento, señor Lefa. Yo creo que que estamos muy cerca y, espero que esto no sirva, digo, ni de precedente ni, ni para usar en mi contra, ni en la suya, ni en la suya. a mí, a mí me, me la suda. En cualquier caso, estoy pensando que aquí tengo a Pitu a mi lado. ¿Usted conoce a Pitu? Pues bueno, no tengo mucho eh, placer. Bueno, pues estoy pensando que él se dedica, claro, usted no nos oye, pero él se dedica a hacer una sección sobre drogas en el JIT. Sobre droga. Sobre drogas, sí, él habla de, bueno, en fin, em, ahora podrá escuchar los programas grabados en, nuestra página web, en, en no importa, que hace un programa, una sección de drogas en este programa. Hoy la he hecho justo antes de la llamada. Y lo tengo aquí al lado y me está pidiendo paso para preguntarle para preguntarle para preguntarle algo referente a los laboratorios. <laughs> así que así que Pitu em, te presento a, a, a el enemigo del pueblo. Adelante, Pitu, tienes la palabra. Hola, enemic del poble. Em, bueno, Háblale en castellano, háblale en castellano. Ah, sí. ¿Tengo que hablar en castellano? Bueno. Em, sus sospechas sobre los laboratorios em, me, parecen, me parecen dignas, dignas de, de un estudio, ¿no? Pero a mí me gustaría saber con qué fin ¿Cree usted que si, bueno, si ha salido, es un foco de laboratorio? Primero sería preguntarle por qué en México y luego mm, a qué causas podrían responder, no, no solo para tapar la, crisis y este medio, este miedo y esta, sino por qué, por qué realmente. Caray, no, no sé si el, bueno, en fin, eh, tiene la palabra em, enemigo del pueblo. Bueno, me gusta que me haga esta pregunta, señor Pitu. Pitu, ¿no? Pitu. Pero Pitu de qué viene, bueno, es igual. El eh, señor Pitu, para intentar exponer un poco más mi teoría. Mi teoría es que, como ya he dicho, esto es un poco mm, como una limpieza de población. Y entonces se busca el foco de un tipo mm, de individuo que ahora voy a ser un poco, un poco duro, señor Lefa, pero bueno, eh, usted está acostumbrado ya a mis palabras. A ver qué va ¿Por qué México? Bien, todos sabemos cuáles son los números de población en México. ¿Cuántos millones y millones de personas viven en un metro cuadrado? ¿Mucha gente? Mucha gente. Ah. Entonces, ¿dónde es más fácil probar un virus que se expanda por el aire? Coño, pues en un sitio donde la gente esté masificada, que tose uno y se infectan mil. Estoy sorprendido, enemigo del pueblo. Hoy le tendremos que cambiar el título, el nombre, no, no preservarlo en el anonimato, pero llamarle amigo del pueblo, del pueblo mexicano incluso. Estoy muy, muy gratamente sorprendido y, se lo tengo que reconocer. Es momento, momento, momento. ¿Quién ha dicho amigo del pueblo mexicano? Bueno, usted está hablando de que el pueblo mexicano está siendo víctima de una especie de experimentación. Lo, de acuerdo que habla sin fundamento, porque usted tiene una empresa de construcción y de lampistería, pero, pero o sea, quiero decir que sabe de esto tanto como de ingeniería eh, astronómica, de estos de la NASA. Pero aún así, sus intenciones son buenas, yo las reconozco buenas, Está muy bien. Hombre, eh, a mí lo que me sabe más es que vaya a llegar aquí. Porque bueno, si se va a quedar esto en un foco en Latinoamérica, en Asia y en África, donde todavía no se ha visto ningún... En África bastante tienen con lo suyo. Por eso digo yo, que ya podrían echarle una manita al cuello y acabar con el sufrimiento Dios santo, Dios santo. Em, bueno, eh, señor enemigo del pueblo, se nos echa el tiempo encima. Muy bien. se lo vuelvo a repetir, hoy le he visto con mucho criterio, muy, muy bien, muy bien. No se estará usted ablandando. No, para nada, señor Lefa, yo no me hablando. Lo que sí empiezo a ver la luz al final del túnel. Es que ayer me pegaron un repaso. Bueno, no le voy a contar nada de ayer. No, eh. lo pasé muy mal, señor Lefa, Entonces estoy un poco como endrogado. Tengo ahí un, dolor en el alma que me hace estar así como un poco más apagado. no puedo estar furioso sí que es verdad que le noto como con acidez dentro, ¿sabe? Cuando alguien está aquello que no está bien, que se le nota aquello chafado y tal, pues, pues así le veo yo a usted. Muchas gracias por, por esta llamada. No, gracias a vosotros porque sois vosotros los que llamáis y pagáis. Mm, bueno, puestos a dar gracias, damos gracias a Cambasté y al distrito de Nou Barris que nos apoyan incondicionalmente y que gracias a ellos tenemos este medio de comunicación tan del siglo XIX, por otra parte, pero Internet ya llegará. Ahora de momento agradezcamos, agradezcamos como es debido em, pues tener teléfono y, poder comunicar con, usted. Em, dicho esto, muchas gracias. La semana que viene, un poquito antes de lo que le hemos llamado hoy, le llamaremos y hablaremos de, la, noticia que, o de las, del rumor, lo que sea, que, toque. Muchas gracias y, y, salud. y República. señor Pitu. Buenas tardes. Pitu. Bien, sí. Adeus, señor... Señor enemic, Ya está. ¿Qué? Vale. No, te quedes muy bien, eh, el enemigo del pueblo bueno, eh, decir que la relación será... Complicada. Laboral, sí. No, laboral, ni complicada, laboral, ya está. antes me reía porque te veía la cara, no te ha hecho mucha gracia, ¿no? Que, que te hiciera hablar con él. No, porque yo no te daba nada eh, pas Bueno, pero esto no lo expliques. A ver... que ho tinc que dir, no? que mala cara, pues yo tinc que dir que què feia mala cara. Vale. Oye, ponnos una cuña, volvemos, me pones musiquita de fondo y encaramos la recta final. Hablamos de, de la entrevista que haremos la semana que viene. Eh, adelante. Lefa Analy. Doncs bé, eh, això és l'EFAN al llit. Us recordem el nostre correu electrònic, l'efanallit arroba gmail.com. Estem sortejant un kit de, producte, de productes típics de, de, de Ràdio RSK. Us recordem també que tenim una nova pàgina web, és radiorsk.com radiorsk.rsk.com No, mentida, R, això serà en el futur radiorsk.wordpress.com um, Bé, abans us comentava, abans d'entrar a la recta final que, que la setmana vinent tindrem una entrevista amb, una, amb un grup que vindrà a fer programa a Ràdio RSK els divendres a la tarda, de dos quarts de sis a dos quarts de set. Aquest grup es diu Grupo Literario Namaste. Són set persones que escriuen relats, eh, relats curts, poesia també, i, eh, i la seva idea és fer un programa on, on poder llegir eh, eh, la seva, les seves creacions literàries. Um, L'entrevista serà la setmana vinent, jo només us vull adelantar que, que és gent del barri, i que, i que seria força interessant eh, que la setmana vinent vosaltres que ens esteu escoltant, que us heu passat eh, la meva editorial, les meves divagacions sobre lo important que és jugar bé fins i tot eh, fent, fent ràdio o, o la xerrada de la secció d'en Pitu parlant de l'heroïna o aquesta darrera trucada a l'enemic del poble. Vosaltres que us heu passat aquestes coses, que en realitat és, com diria el Monegal, és una fanta de taronja, és un espuma, és massatge, eh, la setmana vinent eh, tindrem persones molt interessants no és perquè els hagi de donar la benvinguda a Ràdio Ressacà, sinó perquè veritablement són un exemple a seguir i, mm, i m'agradaria que la setmana vinent poguéssim tenir la sensació de que hi ha gent que ens escolta i que mm, més endavant, si teniu ocasió d'un divendres a la tarda escoltar en aquesta hora que va de 5.30 a, a 6.30 de la tarda, poguéssiu escoltar les seves creacions i escoltar i animar-los i fer-los sentir que, que, que d'acord, estan en una ràdio lliure molt petita, molt humil, molt modesta, però que el seu esforç no cau en saco roto. Quina llàstima, eh? Saco roto, com és saco roto en català? Eh, sac trencat. Sí, literalment és així, gràcies. Eh, doncs bé, Pitu, eh, comptarem tu a la setmana vinent per fer l'entrevista a aquesta gent. Se'ns omplirà l'estudi, eh? No sé jo si tindrem prou cadires aquí per, per fer seure la gent. I tant que sí, comptaràs amb mi. Molt bé, <coughs> molt bé, gràcies. I amb el senyor Becari. Amb el senyor Becari. Eh, al senyor Becari li vull fer una proposta, perquè ja que no arriben propostes pa, des dels nostres oients perquè comenti pel·lícules, jo li vull fer la proposta de que un dia comenti El pianista, con Adrian... Brody. Brody. Brody. Brody. Brody. Brody. Adrian Brody. Adrian Brody. Eh, una gran pel·lícula Sí. L'has vista? Sí, sí, sí, sí. sí. I, I tu quina pel·lícula li faries comentar? Jo quina pel·lícula li faria comentar? Hòstia. El Becari. Ara t'agafen eh, calces. No, m'agradaria molt que parlés d'Espartaco de, i sobretot els problemes que van tindre de producció el senyor Stanley Kubrick i el senyor Kirk Douglas. Què, què va passar? Ui, van tindre molts problemes de, de calarons, uh -huh. sobretot perquè des de la, era l'època de les cazes de brujas i tot això als Estats Units del comunisme i dels eh, socialismes i ells enmig de la pel·lícula en el guió bueno, tenien el, el Parlament que fa el Kirk Douglas abans de la batalla final era una mica eh, no comunista però sí que deixava entreveure certs aspectes no? Ah sí? Sí, llavors van tindre problemes van tenir problemes van tallar l'aixeta molts, per molts cantons i van tindre molts problemes m'agradaria que Sergi fes un estudi de tot aquest Ah, doncs també li podem fer arribar, clar, li podem fer arribar que la comenti. I, i bé, mm, són les 18 i 24, jo crec que eh, la xerrada amb l'enemic del poble, Pitu, m'ha enganxat una mica, m'ha encomanat això, el decaimiento, saps? Una mica sentir-me fluix, allò del rotllo, ui, que cansat que estic. Sí, aquest home sí que és una pandèmia. Sí, aquest home és una pandèmia. I, i em sembla que no és l'únic, eh? vull dir que, que s'encomana, aquest sí que, sí, aquest sí que és contagiós, sí. és contagiós. En tot cas, eh, ahir va ser una nit molt dura, també molt de goig, molt, molt de plaer, però jo, és que clar, o sigui, i amb això ja acabo, eh? però clar, que juguin de 8 a 10, de 8 del vespre a 10 de la nit, clar, estàs veient un partit que no pots estar sopant alhora, jo almenys no podia estar sopant, per tant, després ja anava prou taja com per seure a sopar. Llavors, va ser al voltant de les 4 del matí a Canvies, allà a Sants, que per cert em va passar una cosa curiosa que ara explicaré. A Canvies, a les 4 del matí, quan vaig dir, hòstia puta, que no he sopat, que tinc una gana que em moro. I, i clar, això es paga, el dia següent es paga. Avui m'he aixecat que estava del rotllo, buf, buf. Doncs el que em va passar va ser que jo, jo col·lecciono gots de plàstic de, de festes, no? de festes populars i tal. I ahir, eh, allà a la Casa Ocupa tenen gots de plàstic, tenen gots de plàstics d'aquests, no? I em van servir una birra, hi ha un col·lega també, i el col·lega me'l va donar, el seu got, i jo quan sortia, ja a les 6 del matí, quan sortíem de, ca de Can Vies, que ens feien fora, Eh, just quan surto per la porta li comento a una noia que anava amb mi eh, mira, colecciono vasos i mira que vasos més xulos me llevo i en aquell just moment una mà surt de darrere meu, agafa els gots i diu, ah, muy bien pues són de la casa Ocupa i se queden aquí era un paio, un Ocupa que era assegurat a la casa Ocupa estava a la porta perquè la gent no es quedés al carrer i tot això i, i llavors em va venir al cap una pregunta que de, la deixaré en l'aire que és què diferència la casa ocupa del cort Inglés? I no vull resposta. Vale. <laughs> No, porque sé que hi ha diferencias <laughs> sé que hayan ha diferencias diferències. no, va a ser curioso porque eh, la noia le va dir no, no, así que van mirar de justificar l'injustificable. Jo anava pro borratxo y amb pro gana com vale, tu son jo són. Enhorabuena. Eh, eh, me ha pillado, me ha pillado, deportividad, deportividad, a veces se gana por goleada y otras veces los vasos te lo quitan <laughs> justo cuando te lo llevas. Em, y al payo paio es va emprañar Porque la noia le miraba mirava y iba a decir Lo que tenéis que hacer es iros de aquí porque me estáis vacilando. Es va emprenyar el tio. Estàvem de festa, la mar de tranquils i tal. Igual era del Madrid. No, mm, no sé, no sé. Això no, és, no justifica la seva actitud. No. Però diguem-ne que va estar ràpid. Em, jo me'n volia, endur, me volia endur dos trofeus i, i, i em vaig anar sí. amb les mans buides, però amb el cor ple de goig, això eh? sí. Com a mínim va jugar a la final. Sí, això és important. Doncs bé, nanos eh, i nanes. <laughs> nanes i nanos. <laughs> eh, falten 3 minuts per dos quarts de set, però no allargarem més aquesta agonia. Siguem clars, el Pitu també fa una cara que amb la cara paga. déu nhi déu nhi I penso que podem estar orgullosos avui, avui hem après força coses. Eh, jo d'entrada l'editorial, eh, a, a banda de barrejar el futbol total amb la ràdio total, he fet un repàs que farem més sovint ara, en els pròxims dos mesos, sobre els actes que venen a sobre. De moment podem dir que el 10 de maig, és a dir, la setmana vinent, tal dia com avui diumenge, estarem al matí al Parc de la Guinaueta, que es celebra la cultura va de festa, estarem allà amb Ràdio Línia 4, que per cert tenen problemes perquè la COPE els està xafant, la qual cosa et dona molt, molt, molt estatus, perquè nosaltres ens xafa una ràdio de merda de Badalona, però és la COPE, joder, és que hi ha nivells i nivells. Hi ha nivells, hi ha nivells. Nosaltres juguem a una altra lliga. Una altra lliga. En tot cas, eh, això, la setmana vinent, dissabte i diumenge, tenim una cita inexcusable al Parc de la Guinaueta. Ens ho passarem bé, farà bon temps, estarem a gust i, i, i podrem fer xarxa social al barri, que això sempre és molt d'agrair. Més endavant farem un repàs més, amb dates més precises, però bé, hi han actes de la trobada alternativa de nou barris, també tenim el, el 30 aniversari de les, festes, de les festes de la Prospe, el 21è aniversari de, de Ràdio Línia 4, i tot això en res, eh? això en qüestió de 4 a 5 setmanes. Eh, com va dir Guardiola a l'agost, i amb això acabo, eh, poseu-vos el cinturó perquè, perquè venen corbes i, i ho donarem tot, ho donarem tot. Moltes gràcies i fins la setmana vinent. Fins la setmana vinent. Adeu-siau. Adeu. Adeu. En el 99.7 FM, Ràdio RSK, la ràdio lliure de Nou Barri. Vinga, Barris! Vinga, Barris! Vinga, Barris! Vinga, Barris! 99.7 FM, Ràdio RSK, la ràdio lliure de Nou Barris. <laughs>